Ekainak emezortzi ditu, gaur aste artea da eta hau berrion albistegia duzu, berriozari irretiaren albiste emankizuna eta asteburu honetarako itzordu batekin hasiko dugu gaurko kontakizuna. Bai, Euskararen erabila, erabilera berriozaren izpide datorren larun batean. Zorroka elkarteak bi hilabete dara matza Euskararen erabilera berriozaren aztertzen eta ikerketa honi jarraipena emateko topagunea antolatu dute elduden larun baterako. Gure herrian hizkuntzaren erabileraren erabilera den arrazoiak ondorioak eta alternatibak aztertzea da itzorduaren helburua. Goizeko amaiketan izanen da hori, kiroldegian eta atzo zorrokako kide den Mikel Hortigosa izan genuen Kaixo Berriozar magazinean ekimenaren ingurukoak aztertzen. Entzun dezagun. Hogei, hogeita boz, hogeita mar urte eh, urteren ondoren, ba, pentsatu da, igual, momentua dela ikusteko non gauden, zer egin dugun, mhm. zertan egin dugun aurrera, zertanez eta Ikusi dugu eh, urte hauetan lan handia egin dela irakaskuntzan eh, eta ezagupenean, baina gero gero eh, horrek ez du e, fruiturik uman erabileran, ez? Mhm. hori alde batetik, eta bestetik ere, ez, bueno, zorroka ere nahiko talde, ez dut esango, bueno, ba, nahiko e, eh, zokoratu, zokoratuta bezala geratu da urte hauetan. Ordan pentsatu dugu e, momentua dela irekitzeko beste gune batzuk, beste e, toki batzuk, e, jende berria, e, ideia berriak eta eta bueno, prozedura berriak e, asmatzeko, ez denantzat. E, kainaren hogeita bostean amaituko da berdintasun saiak antolatutako argazki lehiaketan parte hartzeko epea. den aste artea azken eguna da, irudi bat bazterkeriatik berdintasunera izeneko argazki lehiaketan lanak aurkezteko. Berriozarko udalaren berdintasun saiak antolatutako lehiaketa honetan nahi duen, orok parte ardezake, hori bai gehienez hiru argazki aurkeztu halko ditu pertsona bakoitzak. Eta diskriminazioa, ardura berdintasuna, tratu honak, jarrera osasuntxu edo jasangarriak eta gizon emakumeen arteko berdintasuna bezalako gaiak jorretu beharko dituzte lan hoietan. Argazkiak herritar herritarako bulegoan aurkeztu beharko dira, goizeko zortzi terdietatik ordu bat terdietara, eta esan bezala ekainaren hogeita bostan da ake azken eguna, oinarriak berriozar.es udal webgunean ikus ditzakezue. Música Eta zinema izango dugu orain izpide FIKBE 2000 garren zinemaldia hasi baita motorrak berotzen. Aurreko astean hasi zen Berriozarko gai sozialeko film laburren nazioarteko jaialdira lanak aurkezteko epea. Berriozar Films kultural lantzeluzek antolatutako enkimen honen seigarren edizioa izango da urtengoa eta urriaren hogeita irutik hogeita seira bitartean eginen dute. Lanak aurkezteko epea berriz abuztuaren emezortzian amaituko da eta informazio guztia topatuko duzue jaialdiaren webgunean. FIK comicb.com. Eta azte azken honetan amaituko da gaztelekuak antolatutako gazte kanpaldian izena emateko epea. 2000 eta amairuko ekainaren hogeita bost, hogeita sei eta hogeita zazpian udako gazte kanpaldia narbarte herri bastandarrian eginen dute. Gaztelekuak antolaturiko kanpaldia malau eta hogeita bat urte bitarteko gazteei zuzendua dago eta ekimen horretan jorretuko diren jarduerak piraguismo eta ibilaldiak ez ezik bertiko, bertizko jaurerria ezagutzeko bisita ere e, izanen e, dira besteak beste. Izena emateko epea aste azken honetan amaituko da ekainak emeretzi bihar bertan eta gaztelekuan eman dezakezue izena arratsaleko bostetatik zortzietara berriozarren erroldaturik daudenak hogeita hogei euro ordaindu beharko dituzte eta berriozarkoak e, ez diren entzat berriz hogeita tamar eurokoa izanen da prezioa. Eta azte azken honetan ere, denboraldiari agur esango dio elkarrekin abez batzak doako kontzertu batekin. Berriozarko abez batzak aire zabaleko kontzertu bat prestatu du biharko, denboraldiari agur esateko itzordua, esan dugun bezala bihar izanen da, txaldeko zazpietan Euskal Herria plazako estenatokian. Las Valium taldeak berriozarren joko du. Las Valium musika taldeak berriozarko kirol tabernan joko du, kele paso izeneko diskoaren aurkezpen biraren barruan itzordua, elduden ostiralean izanen da hilako geita bat, gaueko amaiketan nerea saezek, eh, Silvia Errok, Violeta Kalbok, eta gurutze katenak osaturiko punk rock taldea da Las Valium, entzun dezaguna orain, euroen kantu baten pasarte bat. Ekainaren hogeita bian jokatuko da iru bider iru streetball saskibaloi txapelketaren irugarren edizioa. Memorial Antonio Vázquez izenarekin ezaguna den streetball txapelketaren irugarren edizioa. Ekainaren hogeita bian jokatuko da emaileen plazaren atzealdean dagoen saskibaloi zelaian dekatlonen ondoan. Gizonezko eta emankumezko kategoriatan banatuko da txapelketa eta aur gazte eta senior mailetan. Izen emateko epea ekainaren hogeita batean amaituko da ostiralonetan eta horretarako beharrezkoa izanen da amabi euro sartzea laboralkutsako ondoko kontu korrontean. Iru 0, iru bost, 0 bat bederatzi sortzi, 6 bost, bat bederatzi sortzi 0, 0 bat, 6 bost, 6, 6. Errepikatuko dugu laboralkutsako kontu korronte hau, iru 0, iru bost, 0 bat bederatzi sortzi, 6 bost, bat bederatzi sortzi 0, 0 bat, 6 bost, 6, 6. 6. Ordainketa egin ostean, ordainagiriak iroldegian aurkeztu beharko duzue izen emate horriarekin batera. eguraldiaz mintzatuko gara orain, zerua oso deitxu egonen da goizean goiz eh, tarteka eta zaparria da txiki ertainak botako ditu, arriatxalde gau partean bereziki, zenbait lekutan handiak eta txingorrerekin edo kaskabarrerekin batera botatzeko probabilitate txiki batekin, ekialde partean batez ere. Zenbait lekutan prezipitazioa oso ugaria izan liteke, trumoieka izateko probabilitatea ere handia da, eta goizean goiz aizea ula eta aldakorra ibiliko da, gainontzeko orduetan ipar osagaikoa eta ahul bizia. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jeitxiko da, eta beraz eh, badirudi, uda ez datorkigula oraindik edo mantxon datorrela eta tarkreka marteka. Hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan, berriozari irriatiaren sintonian, fmko eun puntu sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.